Esalamu alaikum, da li se smije zaspati dok se sluša Kur'an na CD-u? E, ne smijete, od pohvalnih svojstava da u prostorijama gdje boravi rob e, Allahov govor bude učen. I od pohvalnih svojstava danas, što nam je olakšano u tehnici, da možemo koristiti da dano noćno u našim prostorijama čuje se glas Allahove riječi na CD-u, na kompjuteru. Znači, s tim što, znači ako smo, ako je nekada, nećemo govoriti dok Kur'an uči, znači ne smijemo metati, pratiti govor, ali da bude smanjen ton i da lagano uči dok spavamo, nema nikako zabranu, naprotiv, to je pohvalni svojstava, jer na takav način meleki dolaze u te prostorije i slušaju Allahov govor.